28 skirsnis Tai buvo padaryta ir šį kartą. Mūsų šaunuolis buvo įmestas į jūrą. Kita diena jo lovoje rado tikrąjį lavoną ir viskas išaiškėjo. Sargai, kurie metė kalinį į jūrą, dabar pasakojo, ką anksčiau bijojo sakyti. Kai maišas lėkė žemyn, jie išgirdo baisų riksmą, kuris nutilo kūnui panerus į vandenį. Grapas sunkiai kvėpavo, nuo kaktos jam žliaugi prakaitas, širdis susigūžė iš skausmo. Ne, sušnipdėjo jis, ne, suabejojau tik todėl, kad buvau ėmęs miršti. Bet čia mano širdie žaizdos vėl atsivėrė ir aš vėl trokštų kerštų. O apie tą kalinį daugiau nieko negirdėjote? paklausė jis. Neč nieko. Kągi viena iš dviejų, arba jis nukrito gulščias iš 50 pėdų aukščių ir užsimušė, Sakėte, kad jam prie kojų buvo pririštas sviedinys, jis turėjo nukristi stačias. Arba nukrito stačias, pritarė durininkas, ir tuomet sviedinys nutempė jį į dugną, kur jis vargšas ir liko. Jums jo gaila? Teisybė pasakius gaila, nors jūra jam buvo kaip namai. Kodėl? Žmonės pasakoja, kad tas nelaimingas vaikinas anksčiau buvo jūreivis, kurį patupdė į kalėjimą už bonapartizmą. Teisybė, sušnipždėjo grafas, Dievo valėtų iškyli iš vandenų ir iš ugnies. Vargšas jūreivis dar neužmirštas, apie karčią jo dalę žmonės kalbasi vakarais prie žydinio, ir visus šiurpas nukrečia išgirdus pasakojant, kaip jis kraudžia orą ir grimsta jūros gelmes. Ar žinote jo pavardę? garsiai paklausė grafas. Ne, iš kur ją žinosiu, tari durininkas. Jis tik buvo pažymėtas 34 numeriu. Vilforai, Vilforai, kuždėjo Montekristas. Štai ką turbūt ir tu savo kartaudavai, kai mano šmeiklą vaidendavusi tau nemego naktimis. Ar malonysite, ponė, dar kai ką apžiūrėti, paklausė durininkas. Taip, parodykite man vargšų abatų kamerą. 27 numerio? Taip, 27 numerio, pakartojo Montekristas. Ir jam pasirodė, tartum vėl girdi kalbant abatą Farėje – kuris paprašytas pasakyti savo pavardę, per sieną riktelėjau jam tą numerį. Prašom eiti. Palaukite, sustabdė jį Montekristas, aš noriu geriau apžiūrėti šią kamerą. Labai prašom, tarė vadovas, aš kaip tik užmiršau anos kameros raktą, atsineškite. Palieku jums fakelą, ne, pasijimkite. Bet juk čia tamsu, aš matau ir tamsoje, žiūrėk tu man, visai kaip jis, kas jis. 34 numeris. Sako, jis taip pat buvo pripratęs prie tamsaus, kad tamsiausioje savo kameros kertelėje būtų pastebėjęs adatą. Jis prie to pratinosi dešimt metų, sumurmėjo grafas. Durininkas išėjo ir nusinešė fakelą. Grafas nemelavo, valandėlę pabuvęs tamsoje jis pradėjo viską matyti kaip dieną. Tada jis apsidairė ir kaip reikiant pažino savo kamerą. Taip tarė jis – Štai akmuo, ant kurio sėdėdavau. Štai mano pečių žymiai sienoje. Štai mano kraujo dėmės, jos likusios čia nuo tada, kai norėjau persiskelti galvą į sieną. Štai skaičiai. Atsimenu. Įbrėžiau juos kartą apskaičiavęs tėvo metus, spėliodamas ar berasiu jį gyvą, ir Mercedesos metus, spėliodamas ar berasiu ją laisvą. Baigus skaičiuoti valandėlė buvo švystelėjusi viltis, nes nebuvau numatęs nei bado, nei neištikimybės. Grafas karčiai nusijuokė, tarsi per sapną pamatė į kapus lydimą tėvą ir prie altoriaus žengiančią Mercedesą. Kitoje sienoje grafui krito įėkis užrašas. Jis dar ryškiai bolavo ant žalsvų akmens. Dieve, perskaitė Montekristas, išsaugok man atmintį. Taip, taip, sušuko jis, tai vienintelį paskutinių mano metų malda šioje vienutėje. Aš jau nebeprašiau laisvės, prašiau tik atminties, aš bijojau išeiti iš protų ir viską užmiršti. Dieve, tu įsaugojai man atmintį ir aš nieko neužmiršau. Ačiū tau viešpatį. Tuo metu ant sienų ėmė blykčioti fakelo šviesa, laiptais lipo durininkas. Montekristas nuėjo jo pasitikti. Eikite paskui mane, pasakė jis. Į kiemą lipti nebereikėjo, vadovas nuvedė jį po žemeniu koridorium prie kitų durų. Abato kameroje Montekrista vėl apniko daugybė minčių. Pirmiausiai jam krito į akis ant sienos nubražytas meridianas, pagal kurį abatas Farija skaičiuodavo laiką. Paskui jis pastebėjo suirusią lovą, kurioje mirė vargšas kalinys. Vietoje siaubo, kurį patyrė savo kameroje, čia grafą apimė švelnus ir šiltas jausmas – Širdį užplūdo begalinis dėkingumas, iš akių ištryško ašarus. Štai čia gyveno pamišęs abatas, tarė jau palidovas. Štai pro čia pas jie ateidavo kaimynas. Jis parodė Montekristui iš tos pusės neužtaisytą orvą. Iš akmenų spalvaus pridūrė jis, vienas mokslininkas nustatė, kad kaliniai lankė vienas kitą maždaug dešimt metų. Vargšai nelabai linksmai jie praleido tuos dešimt metų. Dantesas išsėjėmė iš kišenės keletą luidorų ir padavė juos žmogeliui, kuris antrą kartą jau pagailėjo, nors ir nepažindamas. Durininkas paėmė pinigus, manydamas, kad lankytojas duoda keletą smulkių monetų, bet fakelo šviesoje pamatė, kad čia didelį suma. Pone, tarė palidovas, jūs apsirikote. Kodėl? Davėte man auksinių. Žinau. Žinote? Taip. Ir duodate man tokius pinigus? Taip ar galiu ramę sąžinę aš dėtis juos į kišenę. Ir nenustodamas garbės, tarė grafas, cituodamas Hamletą. Durininkas nustebęs pažiūrėjo į Montekristą. Pone, tarė jis nedrįsdamas patikėti savo laimę, nesuprantu, kuo nusipelniau tokio jūsų dosnumu. Nieko nepaprasto, mano draugė, nuramino jį grafas. Aš pats esu buvęs jūreivis, užtat jūsų pasakojimas mane labai sudomino. Jeigu taip, ponė, tarė vadovas, Jeigu jūs toks dosnus, tai aš duosiu jums dovanų vieną daiktą. Ką jūs galite man duoti? Kiaukudų, šiaudinių pintinėlių, ačiū. Ne, ne, ponė, tas daiktas susijęs su mano pasakota istorija. Argi nusistebėjo grafas, kas tai? Štai kai buvo, tari durininkas. Aš pamaniau savo, kameroje, kur žmogus praleido 15 metų, visuomet ką nors rasi. Ir ėmiau tuksenti sienas. Tikrai, sušuko Montekristas prisiminęs abatų slėptuves. Po kiek laiko pastebėjau, toliau kalbėjau vadovas, kad lovos galvų galyje ir po žydiniu atsiliepia aidas. Taip, tari grafas, taip. Išėmiau akmenis ir radau virvinės kopečias įrankių, sušuko grafas. Iš kur žinote, nustebęs paklausė durininkas. Nežinau, bet spėju, atsakė grafas. Paprastai kaip tik tokie daiktai randami kalinių slėptuvėse. Taip, ponė, ten buvo Virviniais Kopičiaus įrankiai, patvirtino vadovas. Ar tebe turite juos, sušuko Montekristas? Ne, ponė, tuos labai įdomius daiktus pardaviau lankytojams, bet man liko kas kita. Kas, nekantriai paklausė grafas? Tartum kokia knyga parašyta ant drobės atraižų. Taip, sušuko Montekristas, tu ją tebe turi? Nežinau, ar tai knyga, bet aš turiu tas atraižas. Nubėk mano draugė, atnešk jas, paragino grafas, ir jeigu aš teisingai spėju, tai nepasigailės. Bėgu, ponė. Durininkas išėjo. Tuomet grafas pamaldžiai atsiklaupė prieš suirusią lovą, kurią mirtis jam pavertė altoriumi. O mano antrasis tėve, kalbėjo jis, tu man suteikėjai laisvę, mokslą, turtus. Kai koks anžmogis tu žinojai, kame slypi gėris ir blogis Jei giliame kape kokie nors mūsų būtybės dalelytės suvirpa nuo gyvųjų balsų, jei sudulėjus lavonui kas nors nemirtinga dar plevenatose vietose, kur mes karštai mylėjome arba skaudžiai kentėjome, tai maldauju tave kilnioji širdie šviesusis protė taurioji siela, maldauju dėl tėviškos meilės, kurią tu mane mylėjai ir sūnaus pagarbaus, kurią tau jaučiu nors vienu žodžiu ženklu, apreiškimu įsklaidyk mano abejonės. Jeigu jos nevirs tikėjimu, tai virs sąžiniais graužimu. Grafas nuleido galvą ir sudėjo rankas. Štai, ponė, pasigirdo balsas už nugaros. Montekristas krūptelėjo ir atsigrėžė. Durininkas tiesiai jam draubės atraižas, kuriuose abatas Farija buvo palikęs visus savo mokslo lobius – Tai buvo jau didelio veikalo apie karaliaus valdžią Italijoje rankraštis. Grafas skubiai pagrebė jį ir jo akys pirmiausiai smigo į epigrafą. Tu ištrauks drakonui dantis, tu mindisi kojomis liūtus, pasakė viešpats. Štai ir atsakymas, sušuko jis, ačiū tau, tėve, ačiū. Paskui išsitraukęs iš kišenys piniginę, kurioje buvo dešimt banknotų po tūkstantį frankų, tarė vadovui imk šitą piniginę. Jūs man ją duodate? Taip, bet su sąlyga. Atseksi ją, kai būsiu jau išplaukęs. Paslėpęs ant krūtiniais rastą relikviją, kuri buvo jam brangesnė už visus pasaulio turtus, jis išbėgo iš požemių ir vienu šoliu atsidūrė valtyje. Į Marselį, tarė jis. Toldamas grafas nenuleido akių nuo niuriaus pilies. Vargas tiems, tarė jis, kurie uždarė mane į tą juodą kalėjimą ir tiems, kurie užmiršo, kad aš ten uždarytas. Plaukiant pro katalonus, grafas nusigrėžiai, prisidengė veidą apsiaustu ir sušnipždėjo moters vardą. Pergaliai buvo galutiniai, grafas įveikė ir antrąją abejonę. Vardas, kurį jis ištarė nepaprastai švelniai, beveik su meile, buvo Haidais vardas. Išlipęs į krantą, Montekristas pasuko į kapines, kur žinojo rasęs Morelį. Prieš dešimt metų jis taip pat susigraudinęs ieškojo tose kapinėse kapų, dėja bergždžiai. Grįžęs į Prancūziją su milijonais, jis nerado, kur buvo palaidotas iš badų miręs tėvas. Tiesa, senasis Morelis ant jų kapo buvo pastatydinės kryžių, bet jis nugriuvo ir kapinių sargas jį sukūreno, Toks likimas ištinka visus kapinėse besimėtančius apipavusius metgalius. Sažiningojo laivo savininko laukė laimingesnė dalia. Miręs ant savo vaikų rankų, jų palidėtas, jis buvo palaidotas šalia žmonos, nuėjusios į amžinybę porą metų anksčiau už jį. Dvi dideliais marmuriniais plokštais su iškaltais jų vardais gulėjo šalimais, keturių kiparisų pavėsyje, o kapai buvo aptverti geležinė tvorelė. Maksimilianas stovėjo atsirėmęs į kiparisą ir nereginčiomis akimis žiūrėjo į abu kapus. Jis buvo apkvaitęs iš skausmo. Maksimilianai, tarė jam grafas, rodydamas į dangų, ne čia reikia žiūrėti, o ten. Mirusieji visur su mumis, atsakė Morelis. Ar ne taip jūs sakėte, veždamas mane iš Paryžiaus? Maksimilianai, tarė grafas, važiuodamas jūs sakėte, norys praleisti keletą dienų Marselyje. Ar tas noras nepraėjo? Aš neturiu jokių norų, grafė, tik man atrodo, kad laukti bus lengviau čia negu kur kitur. Jo geriau, Maksimilianai, nes aš palieku jūs ir išsivežu jūsų žodį, tiesa? Aš jį užmiršiu, grafė. Tari Morelis, aš jį užmiršiu. Ne, neužmiršite, nes visų pirma jūs garbingas žmogus, Moreli, bet to jūs prisiekite ir vėl prisieksite. Grafė, pasigailėkite manęs, aš toks nelaimingas. Pažinojau žmogų, kuris buvo dar nelaimingesnis, Moreli. Negalimas daiktas. Deja, tari Montekristas, tai tik apgailėtinas vargšų žmonelių puikavimasis. Kiekvienas mano, kad jis nelaimingesnis už kitą nelaimingą jį, verkiantį ir dėjuojantį greta jų. Kas gali būti nelaimingesnis už žmogų, netekusį vieninteliais moteris, kurią mylėjo ir kurios troško pasaulyje? Klausykite, Morelį, tari Montekristas, valandėlę sukaupkite dėmesį ir paklausykite, ką aš jums pasakysiu. Pažinojau žmogų, kuris kaip ir jūs – visą savo laimį svajonę siejo su meilė vienai moteriai. Jis buvo jaunas, turėjo mylimą tėvą ir dievinamą sužadėtinę. Jau buvo suruoštos vestuvys, bet staiga likimo užgaida, tokia, dėl kurios net būtum pradėjęs abejoti viešpaties gerumu, jei vėliau Dievas nebūtų apreiškęs, kad viskas tarnauja vienam jo tikslui. Taigi ta užgaida atimė jam laisvę mylimąją ateitį, dėl kurios jis jau buvo tikras – nes tas nelaimingas apakelis matė tik dabartį ir įgrūdo jį į gilų požemį. Iš požemio išeinama po savaitės, po mėnesių, po metų, tarė Morelis. Jis išbuvo ten keturiolika metų Morelį, tarė grafas, dėdamas jam ant peties ranką. Maksimilianas krūptelėjo. Keturiolika metų, sušnipždėjo jis. Keturiolika metų, pakartojo grafas. Per tuos keturiolika metų jis irgi patyrė ne vieną nevilties valandą. Jis, kaip ir jūs, Morelė, manė esas nelaimingiausias žmogus pasaulyje ir norėjo nusižudyti. Ir ką? Ir štai paskutinę akimirką viešpats apsireiškė jam per žmogų, nes stebuklų jis jau nedaro. Gal iš pradžių tas vargšas nesuprato begalinių viešpaties gailestingumo, ašarų aptemdytoms akims reikia laiko, kad vėl praregėtų. Bet pagaliau ryžosi būti kantrus ir laukti. Atėjo diena, kai per stebuklą jis išėjo iš kapų, pasikeitęs, turtingas, galingas, ko ne pusdievis. Pirmiausiai jis lėkė pas tėvą, tėvas buvo miręs. Mano tėvas taip pat miręs, tarė Morelis. Taip, bet jis mirė ant jūsų rankų mylimas, laimingas, gerbiamas, turtingas, sulaukęs žilaus senatvės, o jo tėvas mirė Elgeta, nustojęs vilties, abejodamas dievu. Kai po dešimties metų sūnus ieškojo tėvų kapų, net ir kapas buvo išnykęs ir niekas negalėjo jam pasakyti, čia ilsisi širdis, kuri tave taip mylėjo. Dieve, suimanavo Morelis. Tas sūnus buvo nelaimingesnis už jūs Morelį, jis net nežinojo, kur ieškoti tėvo kapų. Bet jam bent liko moteris, kurią jis mylėjo, tari Morelis. Kleisate Morelį, ta moteris. Miri, sušuko Maksimilianas. Blogiau, Ji buvo jam neištikima ir ištekėjo už vieno iš savo sužadėtinio persekiotojų. Matote, Morelį, to žmogaus meilį padarė jį dar nelaimingesnį negu jūs. Ir Dievas atsiuntė tam žmogui paguodą, paklausė Morelis, atsiuntė ramybę. Ir tas žmogus dar kada nors pažins laimę, jis tikisi Maksimilianai. Morelis tylėdamas nuleido galvą. Aš jums pažadėjau, tar jis duodamas Montekristui ranką, Bet tik atminkite, spalio penktą Morelį aš jūsų laukiu Montekristo saloje, spalio ketvirtą Bastijos uoste bus jachta Eurus. Pasakykite kapitonui savo vardą ir jis atveš jūs pas mane. Sutarta, Maksimilianai. Sutarta, grafė. Padarysiu, ką pažadėjau. Bet atminkite, kad spalio penktą. Jūs vaikas, Morelį, jūs dar nesuprantate, ką reiškia vyro pažadas. Jau dvidešimt kartų sakiau jums, kad tą dieną, jeigu dar trokšite mirties, aš jums padėsiu. Likite sveikas. Jūs mane paliekate? Taip, turiu reikalų Italijoje. Palieku jūs vieną su savo nelaime, vieną su ereliu tvirtais sparnais, kurį viešpats siunčia pas išrinktuosius, kad atneštų juos prie jų kojų. Ganimedo istorija. Maksimilianai ne pasaka, o alegorija. Kada išplaukite? To jau garlaivis jau laukia, po valandaus būsiu toli nuo jūsų. Ar palidėsite mane iki juostų, Morelį? Aš jūsų žinioje, grafė. Apkabinkite mane. Morelis palidėjo grafą iki uosto. Iš juodo kamino, nelyginant milžinišką plunksnų puokštį, į dangų kilo dūmai. Netrukus laivas išplaukė ir po valandaus, kai buvo sakęs Montekristas, Ta pati balkšva dūmų puokštė vos įžiūrima ringavo rytų pusėje horizonte, kur jau tirštėjo artėjančios nakties sutemos. 41 skyrius Pepinas Kai grafo garlaivis dingo už maržjonų kyšulių, vienas žmogus keliavęs pašto arkliais iš Florencijos į Romą, ką tik buvo pravažiavęs akvapedentais miestelį. Jis skubėjo, bet stengėsi to neparodyti, nenorėdamas sukelti įtarimų. Jis buvo susurdytų, teisingiau su kelionėje gerokai apsitrynusiu paltu, ant kurio žvilgėjo dar neišblukusi garbės legiono ordino juostelį. Tokia pat juostelį puikavusi ir švarko kilputėje. Ne tik iš ordino, bet ir iš tarsenos, kai jis kreipdavosi į vežėją, galėjai suprasti, jog tas žmogus prancūzas. Kad jis kilęs iš krašto, kuriame šnekama visame pasaulyje žinoma kalba, rodė ir tai, jog itališkai jis mokėjo tik muzikinius terminus, kurie gali atstauti bet kurios kalbos subtilumus. Allegro, sakydavo jis vežėjui prieš kiekvieną kalnelį, moderato, sakydavo leidžiantis pakalnin. Vienas dievas te žino, kiek kalnelių ir pakalnių yra kelyje iš Florencijos į Romą, važiuojant pro Aquapentente. Beje, šaunuoliai pašto vežėjai, į kuriuos jis kreipdavosi tais dviem žodžiais, iš jo gardžiai juokdavosi. Išvydęs amžiną į miestą, tai yra atvykęs į Stortą, iš kur jau matyti Roma, keleivis neparodė entuziastingo susidomėjimo, su kokiu kiekvienas svetimšalis kilstelėdavo nuo karietos pasaustais, norėdamas greičiau išvysti garsų į Švento Petro kupolą, matoma anksčiau už kitus pastatus. Ne, jis tik išsitraukė iš kišenės piniginę, o iš piniginės keturlinkai sulankstytą popierių, kurį įskleidė, paskui vėl atsargiai su pagarba sulankstė ir tarė, puiku tebėra. Karieta įvažiavo prūtautos vartus, pasuko į kairę ir sustojo prie Ispanijos viešbučio. Ponas Pastrinis, mūsų senas pažįstamas, su skrybelė rankoje sutiko atvykėlį prie durų. Keleivis išlipo, užsisakė gerus pietus ir pasiteiravo, kur yra Tomsono ir Frenčio bankas. Jam tuoj pat pasakė adresą, nes tai buvo vienas iš žinomiausių bankų Romoje. Jis buvo banko gatvėje, netoli Šventų Petro bazilikos. Kaip visur, taip ir Romoje, pašto karietos atvykimas patraukė visų dėmesį. Keletas jaunų Marijos ir Grachų palikonių – basų, keuromis alkūnėmis, bet vieną ranką šauniai įsirėmusių į šoną, o kitą vaizdingai užmetusi už galvos spoksoju į keleivį, karietą ir arklius. Prie tų gatvės vaikėzų prisidėjo koks pušimtis žioplių, jo šventenybės valdinių tų, kurie nuo angelų tiltų spjaudo į Tiberį, jeigu Tiberija yra vandens, grožėdamiesi vandenys klindančiais ratilais. Romos vaikėzai ir žiopliai yra laimingesni už savo paryžiečius draugus, nes supranta visas kalbas, tad jie girdėjo, kaip keleivis užsisakė kambarį pietus, o paskui pasiteiravo Tomsono ir Frenčio banko. Kai atvykėlis išėjo iš viešbučio, neišvengiamų čičeroniais lydimas, nuo smalsuolių burelio atsiskyrė vienas vyrukas ir nepastebėtas nei keleivių, nei jo palidovų atsargiai, neblogiau už kokį Paryžiaus seklį, šiek tiek atsilikęs, nusekė paskui juos. Prancūzas taip skubėjo Thompsono ir Frenčio banką, kad nepanorėjau gaišti, kol jam bus perkinkyti arkliai. Karieta turėjo pasivyti jį kelyje arba laukti prie banko durų. Bet karieta jo nepasivijo. Prancūzas įėjo į banką. Palidovas liko laukti prieškambaryje, kur jis bematant įsileido išnekas su keletu žmogėnų, neturinčių aiškiaus profesijos ar tikriau dirbančių kas pakliuvų. Tokių žmogėnų Romoje visuomet šlaistosi prie bankų, bažnyčių, griuveisių, muziejų ir teatrų. Kartu su prancūzu įėjo ir žmogus iš smalsuolių būrelių. Prancūzas paskambino prie kontoros durų ir įėjo į pirmąjį kambarį. Jo šešėlis nusekė iš paskos. Ar galiu pamatyti ponus Thompsoną ir Frenchį? paklausė atvykėlis. Didingas kontoros tarnautojas, sėdintis pirmajame kambaryje, mostelėjo Liokajui ir tas priejo prie svečių. Ką įsakysite pranešti, paklausė Liokajus, pasirengęs vesti svetim šalį į kitą kambarį. Baronas Danglaras, atsakė keleivis. Malonėkite. Atsidarė durys ir Liokajus su baronu dingo už jų. Žmogus įėjęs paskui Danglarą atsisėdau ant suolo laukiantiesiems. Valandėlė tarnautojas rašė, o ant suolo sėdintis žmogus visą tą laiką tylėjo kaip nebilys ir net nesujudėjo. Paskui tarnautojo plunksna liovisi grebždėjusi, jis pakėlė galvą, įdėmiai apsidairė ir įsitikinęs, kad jie vieni paklausė. A, čia tu pepinai. Taip, trumpai atsakė jis. Užvadėjai, kad tas torulis šio to vertas. Šį kartą ne mūsų nuopelnas, mus įspėjo. Tai tu žinai, ko iš čia atvyko? O kaipgi, jis atvyko pinigų, belieka sužinoti sumą. Tuo jau sužinosi, bičiuli. Puiku, tik žiūrėk nepameluo kaip anasyk. Apie ką tu čia kalbi? Apie tą anglą, kuris anadien išsinešė 3000 ekių. Ne, jis tikrai turėjo 3000 ekių, mes juos radome. Aš kalbu apie rusų kunigaikštį. O ką? O tą, sakė, 30 tūkstančių frankų, o mes radome tik 22. Matyt, blogai ieškojote. Pats Luidžis Vam pakratė jį savo rankomis. Vadinasi, jis arba užmokėjo skolas, rusas, arba išleido tuos pinigus. Galėjo būti ir taip. Negalėjo būti, bet taip ir buvo. O dabar leisk mane į stebėjimo punktą, kitai prancūzas atliks reikalus ir aš nesužinosiu tikslios sumos. Pepinas linktelėjo ir įsitraukęs iš kišenės rožančių ėmė vapėti poterius – o tarnautojas įėjo pro tas pačias duris, už kurių buvo dingę liokajų su baronu. Po valandėlis tarnautojas grįžo spindėdamas iš džiaugsmo. Na, paklausė Pepinas draugą. Dėmesio, dėmesio, tarė tarnautojas apvali sumelį. Kokie penki ar šeši milijonai tiesa? Taip, tu jau žinai, pagal jo šviesybės grafo Montekristo raštelį. Argi tu pažįsti grafą? Ir su kreditu Romoje, Venecijoje bei Vienoje – Tikrai sušuko tarnautojas, iš kur tu taip gerai viską žinai? Aš juk sakiau, kad mus iš anksto įspėjau. Tai kam klausiai mane? Norėjau įsitikinti, jog jis tikrai tas, kurio mums reikia. Tikrai tas, penki milijonai, nieko savo pepinai. Taip, mudu niekada tiek neturėsime. Ką padarysi, filosofiškai tari pepinas. Šis tas ir mums nubyrės, sit jau išeina. Tarnautojas vėl griebėsi plunksnos, o pepinas rožančiaus – Kai durys atsidarė, vienas rašė, kitas meldėsi. Pasirodė danglaras, šviteidamas iš džiaugsmo ir bankininkas lydintis jį iki durų. Paskui danglarą nulipo laiptais ir pepinas. Kai buvo sutarta, prie Tomsono ir Frenčio banko durų laukė karieta. Čičeronį labai paslaugus ir visam, kam tenkantis žmogus, atidarė durelės. Danglaras iššoko į karietą lengvai kaip dvidešimtmetis vaikinas. Čičeronė užtrenkė dureles ir atsisėdo šalia vežėjo. Pepinas įsitaisė karietos užpakalyje. Ar jūsų šviesybė nenorėtumėte apžiūrėti Švento Petro bazilikos? pasiteiravo Čičeronė. Kuriam galui, atsakė baronas, pasižiūrėti. Aš atvykau į Romą nežiūrėti, atsakė Danglaras. Paskui godžiai šipsaudamas įstyliai pridūrė, aš atvykau gauti. Ir pačiupinėjo piniginę, į kurią ką tik buvo įsidėjęs akredityvą tai jūsų šviesybei važiuosite į viešbutį. Į pastrinio viešbutį, pasakė Čičeronė vežėjai. Karita nudardėjo taip greitai, tarsi būtų buvusi nuo sava. Netrukus baronas jau buvo savo kambaryje, o Pepinas įsitaisė ant suolo netoli viešbučio durų. Prieš tai šnipštelėjęs keletą žodžių vienam iš Marijos ir Grachų palikonių, kuriuos jau minėjome šios skyriaus pradžioje. Palikonis galvotrukščiais nurūko Kapitolijaus link. Danglaras buvo pavargęs, patenkintas, jį ėmė miegas. Jis atsigulė, pasidėjo piniginę po pagalbę ir užmėgo. Pepinui nebuvo kur skubėti. Jis sulošė su nešikais kortomis, pralošė tris ekių ir nusiraminimui išgėrė butelį orvieto vyno. Kita rytą danglaras pabudo vėlai, nors ir buvo atsigulęs anksti. Mat jau šešias naktis buvo miegojęs labai blogai, net jeigu ir pavykdavo užmigti. Jis saučiai papusryčiavo ir nelabai domėdamasis, kaip pats sakė, amžinojo miesto grožybėmis, vidurdieniui užsisakė pašto karietą. Tačiau danglaras nepagalvojo apie policijos priekabumą ir stoties tarnautojų tingumą. Karieta atvažiavo tik antrą valandą, o Čičeronį atnešė vizuotą pasą tik trečią. Visi tie pasiruošimai vėl subūrė nemažą žioplių prie pastrinių viešbučio durų. Grakhų ir Marijaus palikuonių taip pat nestigo. Baronas pergalingai nužingsnevų prominę žioplių, kurie jį vadino jūsų šviesybė, tikėdamiesi arbatpinigių. Kaip žinome, Danglaras labai demokratiškas žmogus, iki šiol tenkinosi baronų titulu ir niekada nebuvo girdėjęs, kad jį kas vadintų šviesybę. Tas kreipinys jį paglosti ir jis išdalijo kokią dešimtį sidabrinių monetų valkatoms, kurie už antrą tiek mielai būtų pavadinę jį aukštybę. Kuriuo keliu, paklausė vežėjas itališkai, į Ankoną, atsakė baronas. Ponas Pastrinis išvertė klausimą ir atsakymą ir arkliai nulėkė šuoliais. Danglaras ketino užsukti į Veneciją ir pasiimti ten dalį savo pinigų, o iš Venecijos nuvykti į vieną ir ten gauti likusius. Jis nusprendė apsigyventi vienoje, nes buvo girdėjęs, kad tai labai linksmas miestas. Nuvažiavus vos tris mylės Romos lygumą ėmė temti. Danglaras nemanė, kad išvažiuos taip vėlai, būtų nei iš vietos nesijudinęs. Jis paklausė vežėją, ar dar toli artimiausias miestas. Nesuprantu, atsakė vežėjas. Danglaras linktelėjo, o tai turėjo reikšti puiku. Karieta riedėjo toliau. Pirmoje stotyje apsistosi, nusprendė Danglaras. Danglarui dar nebuvo praėjusi pakeli vakarykštį nuotaiką, dėl kurios jis taip saldžiai miegojo. Jis patogiai atsidribė ant minkštų pagalvių geroje angliškoje karietoje su dvigubomis piruoklėmis. Ji greitai vežė porą gerų arklių. Jis žinojo, kad iki artimiausios stoties septynios mylios. Ką prasimanyti karietoje bankininkui, kuris ką tik labai sėkmingai subankrutavo. Kokių dešimt minučių Danglaras galvoju apie Paryžiuje likusią žmoną, kitas dešimt minučių apie dukterį kažkur besibastančią su panelė darmyjį, dar dešimt minučių mąstė apie savo kreditorius ir kūrė planus, kaip geriau panaudoti jų pinigus. Pagaliau neturėdamas daugiau apie ką galvoti, užsimerkė ir užmigo. Kartkartimis jį pažadindavo smarkesnis krestelėjimas ir jis trumpam atsimerkdavo, o atsimerkęs kiekvienas įkį įsitikindavo, kad lekė vis tokiu pat greičiu Romos lygumą, pilna apgriuvusių akvedukų panašių į granito milžinus, suakmenėjusius bebėgant. Naktis pasitaikė šalta, tamsi, lietinga. Ir apsnūdusiam žmogui buvo kur kas maloniau užsimerkusiam tūnoti karietoje, negu kaišiuoti galvą pro langą ir klausinėti – Ar dar toli, juba kad vežėjas į visą tai atsakydavo, nesuprantu. Taigi danglaras vėlų snūdo, sakydamas savo, kad spės pabusti, kai nuvažiuos į pašto stotį. Karieta sustojo. Danglaras pamanė, kad pagaliau atsidūrė, kur norėjo. Bankininkas atsimerkė ir žvilgtelėjo pro langelį, tikėdamasis pamatyti kokį miestą ar bent miestelį bet pamatė tik vienišą lūšną ir it šešėlius apie jas lankiojančius tris ar keturis vyrus. Danglaras laukė, kad vežėjas atvežęs jį į tą stotį, ateis ir paprašys jam priklausančių užmokesčių. Jis manė, kad pasikeitus vežėjui, naujieji šio to pasiklausinės, tačiau arkliai buvo perkinkyti, o užmokesčio niekas netėjo. Labai nustebęs, danglaras atidarė dureles, bet kažkieno stipri ranka tuo jau įstumi jį atgal ir karieta nuvažiavo. Apstulbusiam baronui visi miegai išlaksti. Ei, šūktelėjo jis vežėjui, ei, mio karo, mano mielas. Šituos žodžius danglaras atsiminė iš tų laikų, kai jo duktė dainuodavo duetus su kunigaikščių kavalkančių. Bet mio karo neatsiliepė. Tada danglaras nuleido langą, Ei, bičiuli, kur mes važiuojame, paklausė jis, iškišęs galvą pro karietos langą. Nekaišio galvos, sušuko rūstus valdingas balsas. Šitai buvo pasakyta itališkai, Danglaras suprato, kaip matome, jis darė gerą pažangą mokydamasis italų kalbos. Jis pasitraukė, nors ir truputį nerimaudamas – Nerimas kas valandėlę augo ir po kurio laiko jo galvoje vietoj tuštumos, apie kurią kalbėjome kelionys pradžioje ir dėl kurios mūsų keliai viso ėmė miegas, ėmė knipždėti daugybė minčių, labai tinkančių vaikyti miegus keleiviai, atsidūrusiam tokioje padėtyje kaip danglaras. Jo regėjimas tamsoje paštrėjo, kaip paprastai paštrėja pirmomis markaus susijaudinimo akimirkomis, o vėliau nuo įtempimo vėl apsilpsta. Prieš įsigasdamas žmogus mato kaip reikiant. Įsigandus jam akise ima dvejintis, o baimiai praėjus viskas tavaruoja. Danglaras įžiūrėjo, kad prie dešiniųjų durelių joje žmogus susisupęs į apsiaustą. Turbūt žandaras, pagalvojo jis, ne jau prancūzų telegrafas pranešė apie mane popiežiaus vyriausybei. Danglaras nusprendė įsklaidyti nežinę – Kur mane vežate? paklausė jis. Nekaišiau galvos, grėsmingai pakartojo tas pats balsas. Danglaras pasisuko į kairį į langą. Ir čia jojo raitelis. Pakliuvau, baimės apimtas pamanė danglaras. Jis vėl atsilušė ant sėdynės, tik jau nenorėdamas užmigti, o viską apmastyti. Po valandėlės patekėjo minulis. Iš savo karietos danglaras metė žvilgsnį į lygumą ir vėl pamatė milžiniškus akvedukus, granitinės šmėklas, kurias jau buvo pastebėjęs anksčiau, tik dabar jie buvo jau ne dešinėje, o kairėje pusėje. Jis suprato, kad karieta apsigrėžė ir veža jį atgal į Romą. Pražuvau, sušnipždėjo jis, išreikalavo, kad mane gražintų į Prancūziją. Karieta tebeskriejo siaubingų greičių. Praslinko širpi valanda – Kiekviena nauja šmėkla pakelėje beigliui patvirtindavo, kad jį veža atgal. Pagaliau jis pamatė didžiulį juodą griauzdą ir jam pasirodė, kad karieta būtinai atsitrenks į jį. Bet arkliai pasuko ir nuvažiavo palei tą griauzdą. Tai buvo Roma juosinčių įtvirtinimų siena. Oi, sumurmėjo danglaras, mes nevažiuojame į miestą, vadinasi, ne policija mane suėmė. Gailestingasis dieve, ne jau tai. Jam plaukai ant galvos pasišiaušiai. Jis prisiminė įdomias istorijas apie romėnų banditus, kuriomis mažakas tikėjo Paryžiuje ir kurias Vikontas Alberas de Morseras pasakojo poniai Danglar ir Eženį, kai turėjo tapti ponios Danglar žentų ir Eženį vyru. Ne jau plėšikai, sumurmėjo jis. Staiga karieta iš smėlėto kelio išvažiavo į kietesnį. Danglaras įsidrasinės žvilgtelėjo į vieną ir į kitą pusę – jis pastebėjo keistus paminklus ir prisiminęs Morsero pasakojimus, iškilusius atmintyje su visomis smulkmenomis, nusprendė, jog atsidūrė apijaus kelyje. Kairėje slėnyje buvo matyti apskrita įduba. Tai buvo Karakalos cirkas. Dešinėje jojusim raiteliui paliepus karieta sustojo. Tuo pat metu atsidarė kairiusios durelys. Išlipkite, pasigirdo įsakmus balsas. Danglaras to jau išlipo, jis dar nemokėjo itališkai, bet jau viską suprato. Nei gyvas, nei miręs, baronas apsidairi aplinkui. Be vežėjų jį buvo apsupę keturi vyrai. Čia, tarė vienas iš tų keturių vyrų, leisdamasis nuo apijaus kelių siaurų takeliu tarp uolėtų kalvų, kurių pilna Romos lygumoje.